Europan garai hortan zeuden eh, arte moderno e, berritzailearen e, eh, mobida hortan zegoen, ez? Bera azaldu zen ikastera joan zen Parisera eta han maek galeriak, met galeriak e, lokalizatu zuen, esan zuen, ah, hau gustatzen zaigu eta orduan hortik hasi zen bizkat eman eh, Parisko e, feria handi baten azoka handi baten eh, saria eta hortik aurrera bizka bai hasi zen eta hortik bai izan zuen harremana Europan gertatzen ari zen gauzekin egia da hasieran egiten zuen eh, lana oso mm, kasik figuratiboa zala eta gero Euskal Herria etorri eta e, mila batzion da barroita maikean edo lako hor, hor izan zuen berriro bere erroekin eh, eh, harremana eta hor ja hasi bere oraingo ezagutzen dugun artearen itxuraketa eta bar. Burdinatik hasita eta bere euskal izaerarekin lotuta e, somatu duen gauzekin. Ba, iritsi zanen Euskal Herrira, Hernaniren instalatu zian, ba, nintxe bat aurkitu zutelako, ez dakit ondo oso ez du beste arrazoirik. Eta aldamenean burdinola bat zeon, eta mm. berak orduan hango, hangoarekin, e, eta hangoare, hango, hori ikusi zuen, eta ikusi zitun, e, ikusi zuen burdina, ikusi zuen burdina lenara, entzun zuen burdinaren hotza. Eta horrek e, haudan ere hau da nire bidea, hau da, eta ez bain arte egin dudana ordurate marrazkek eta egiten zuen eskulturak ziran e, eh, eh, bustinezkoak, ez dakiz eta hor ja, plaf, buskatu zuen. Eta hori izan zen, eta hor nunbait aurkitu zuen bere euskaltasuna edo bere hemen lurrarekiko ber harremana, ez? eta kontu, aziera izan zen gainera nekazaritzako tresnekin aritu zen lanean, nekazaritzako tresna burdinezkoa dira, eta hortik hasi zen horren moldaketa e, eskultura e, bihurtzeko, ez? Eta hor, e, bo, lendik ere nunbait buruan zeukana, hor aurkitu zuen espazio baten, e, hasi zen aurkitzen espazioaren e, e kontzeptua, eta bere eskulturaren muinean hori dago, espazioa, definitzen duen mugak jartzen ditut nik. Orduan hor dakagu txilidaren muga mm. eh, konzeptua ez. Nola mugak ematen izun eh, barruan bizizera kanpoan etzera bizi, berez, eh, eskulturak muga jartzen ditu eh, espazio bat eh, definitzeko eta espazio hori eskaintzen digu guk bizia eman dezaiok egun, baina eh, eh, munduko museo askotan dago, kale askotan dago. Berlineko bundestagen aurrean dakazu, e, ez dakizema metroko eskultura, beraz, munduan dago eta mm, artearen historian ja sartu da. Gero, ez dakit, lenguan entzuten nion, e, e, Santelmoko zuten dari ez zion, uste dut e, Euskal Herrian, eta bederen donostia, baina Euskal Herrian, e, txilirak utzi digula zerbait oso gurea dana orain. Orduan ikusten dugunean berehala nunbait identifikatua gaude. Kontuatzen gera txilidara, baina nunbait horrek identifikatzen gaitu, ba, ez dakit, denboraren poderioz edo uste zu aizearen horrazi hori horre daukan indarra hori e, ez da e, <laughs> hori ez da subjetiboa ez dakit esan hori, hori ikaragarria da gero zer nahi zu artean eta hori artistek esango dutenik baino be e, bi, o sea, erresago da, baina, bueno, egia da, txilidak, ba, e, txilida, mm, berrogeit, e, garren mendeko, e, garren, garren armarka hortako artista guztien e, kuadrilan, <laughs> konbatzen artean zeon, taldean, ez dakit hor bai. dago, Brak, e, Jorge ba, e, Brak, e, Modigliani, e, Calder, Picasso, Miro, talde hortan dago.